вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці пятого сакавіка мы ходзім прынамсі такі вырабіўся менскі вобраз гэтага найвялікшага свята дня волі у мы ходзім па горадзе ходзім усе разам на шэсцях і дэманстрацыях ці народных гуляннях ходзім па асобку шукаючы адны адных і ўрэшце збіраемся ў гурты гэты пешы рух гэтае хаджэнне можа знайсці сабе мноства алегорыяў у гісторыі і літаратуры з якіх верагодна самая дакладная гэта алегорыя сорокагадовага хаджэння майсеевага народу з рабства у Нездарма ж гэты дзень мы называем днём волі. Ад таго моманту, калі ў 90-м з'явілася аднайменная газета, галоўнай вартасцю, якой магчыма і была гэтая назва, гэтае клішэ пілотнага нумару газеты, якая ўжо з наступнага нумару будзе называцца свабода без алегорыяў яшчэ не прайшло 40 гадоў нашага хаджэння, калі быць дакладным мінула роўна 16. Што ўжо нямала. Вы скажаце, не трэба алегорыю разумець літаральна, напэўна. Але з іншага боку мы яшчэ не выхадзілі таго, што ўрэшце мусім выхадзіць свабоды. Мы яшчэ не развіталіся канчаткова з усім савецкім комплексам зашуганасці і страху перад рэжымам. А ўсё, што мы выхадзілі, гэта пакуль толькі наш прыватны досвед, нашыя ўспаміны, што таксама нямала для таго, каб гэтае свята пусціла карані ў масавай свядомасці і стала само сабой зразумелым. Папярэджваючы сёлетняе святочнае хаджэнне, мы выпраўляемся ў паход да тых, хто ўжо даўно святкуе 25 сакавіка як само сабой зразумелае свята. вы слухаете радыё свабода у перадачы вострая брама вядомыя ў беларусі людзі згадваюць калі яны ўпершыню даведаліся пра 25 сакавіка і які дзень волі ім запомніўся больш за ўсё а пытанне правёў зміцер бартосіка падымаючы сёлета кілішак за дзень волі мне вельмі прыемна ўсведамляць што людзей для якіх 25 сакавіка пазначана як галоўнае свята становіцца з кожным годам усё болей на з кожным годам у гэты дзень усё часцей звоніць мой телефон з кожным годам большыцца верагоднасць сустрэць у менскіх кавярнях шматлікія кампаніі адзінамоўных людзей і з кожным годам я заўважаю як расце маё чаканне гэтага свята у Ці не таму, што 25 сакавіка паступова абрастае сваімі традыцыямі, шматлікімі, часам вясёлымі, а часам не вельмі гісторыямі. І ўсё часцей здараецца нагодаў для сакраментальнай фразы. А памятаеш. Thank you. і да каго б я не звяртаўся напярэдадні свята, усе адорвалі мяне сваімі расповедамі пра свой самы запамінальны выпадак. Пачаў я з пісьменніка Адама Глёбуса, у сям'і якога дзень 25 сакавіка святкаваўся заўжды. Гэтае свята ў нашай сям'і ведалі заўсёды вот колькі я себе памятаю столькі ведалі мы это свято ну а вядома что першы раз мы святкавалі так урачыста это быў 88 год гэта было каля помніка анкі купа ну вядома згадваецца і таму что я столькі хадзіў на этой наши мітынги 6 мы ішлі с сагановичам но ну, і не толькі ж хадзілі былі ж сутычки не раз то і з гэтымі ментамі кожны раз цяжкасці. Ну і адпаведна трэба здымаць стрэс і святкаваць нармальна там зайсці пасля э, праходкі, зайсці ў бар, сесці, выпіць. Вот зайшлі мы з сагановичам, помню, што сядзелі, помню, што ў грыўнуальдзе пілі. Ну а я каля сваёй майстэрні ачнуўся, вот свядомасць вярнулася ноч, нікога няма, грошамі няма, гадзінніка няма. Вось, думаю, вот святкаваў, як добра, што цэлы, ну так добра пабіты, мусіць недзе біўся, з кім я біўся, ну да майстэрні вось не дайшоў, вельмі запомнілася. І праз год у 2000 зноў ідзём зноў бачу сагануючы дзе я кажу саганович добра мы той э, год подцветкавалі с табой ну бы просто так класна гістарычная падзея просто адбылась ён кажу што гістарычная падзея мяне вот у тым бары дзе мы з таб тобой сядзелі яшчэ 100 баксаў укралі і А я ўсё саромеўся ў цее спытаць, думаў, што ты можа помніш. Ну і тады мы падзяліліся сваімі бедамі пра 25 сакавіка. Я гадзін не згублю дарагі гадзіне. Пажадаўшы глёбусу не губляць сёлета каштоўных гадзіннікаў, я пайшоў да перакладчыка Васіля Сёмухі. Слухаючы спадара Васіля, я адчуваў зайздрасць да ягонага пакалення бо адзначыць гэты дзень у кампаніі з уладзімерам караткевічым мне ўжо не давядзецца ніколі. Я колькі помню сябе, столькі я помню гэта свята. Весці са школы. Тады як быў жывы валодзя караткевіч, мой кум, мой карысябар, і гэта было я кажуць безумоўнае свята чарку бралі і ўсё па-людску рабілі святкавалі але камерна каратка Маркевич, Володя Дамашевич, хто там яшчэ быў Володзевы, сябры там былі мае сябры. Яно ну, з кожным годам набывае больш святочнасці, больш урачыстасці, больш значэння гістарычна, таму што якаць людзі ўсё-такі паступова разумеюць, якаць армія тых людзей, якія святкуюць гэты дзень, большая і большая, як бы тут не ціснулі, як бы тут не зневажалі. Наколькі ў нашым сакавіцкім жыцці смешныя часам пераплятаецца з трагічным, мне распавёў бард Віктор Шалкевич. 24-25 соковика на что-то подобное один одно, потому что это свято весны, и працы и заработный плат, как я называю. Было много свято, ну а самое классное свято 25 соковика. Мы повинны были ехать у Берости. Мы у Сенси, я и два моих хлопца, э, я маю на увазе гитариста и клавишника. И вот до Ружанского замка нас повинна была 201 машина, а Ружанского замка забрать другая, а там уже у Берости был концерт. И вот по дороге э, одна наша машина уехала каменем пробіла под дон картера і мы знайшлі другую машину не с прыгодами добрались дружанская замка там нас чакала третья уже машина так ну мы приехали у город верасці э, мы идем по этой улице советской а клоп с бнеф понаклеивали всяких афишу что на улице в советской былой полицейской Виктор Шалкей заспевает смутный белорусский блюз. Уявите себе, что было там, там, по-моему, было перепранутых э, работников конторы глубокого бурения больше, чем нормальных людей. Ну и мы подходим уже, добрались неким чином, э, там пять минут осталось до початку выступления, это было некая мастерская галерея у центре города. Отчиняются двери галереи, выносится католицкий черный крыш – За ним выносятся венки. За венками выносится, конечно, вечка, а за вечком выносится небожчик. После небожчика, ну, кому и смех, кому горе, после небожчика повинны были выступать мы. Ну и дамы, за сыны ну, бенефовцы собачатся с перепранутыми милицианцами. Да кто вы такие? Мы дети земли белорусской, к России там вот такие раскордатники. Мы почали с хлопцами разбирать это самое, это постамент, на кем стоял группа, растягивать кресло. Ну, к России это было все. А вось для публіцыста левака Лёліка Ушкіна калісьці гэты дзень быў днём непаслушэнства. я вучуся ў старрускай школе ты быў вельмі паізаваны і першы аддзел гэты значак які мой бацька прыцягнуў з ён працаваў на сайгорскіх капаннях і у нас там быў вельмі сільны просыз незалежны там нехаця з літару гэтага руху і ему падарваў гэты значак я яго дзел і рассекаў школе гэтым значкам для мяне это было сапраўды свята гэта было форма протесту кшталту «Зарби себе ракет». Я пришел на испытывание с этим значком, это был восьмой классик. И э, на меня глядели, отчувал гонор за то, что я вот так и крутый <laughs> не формал. Это 88 Ну, без моего 96 год, э, вот потому что э, это было день смешно. Мы тогда спирались, э, когда была по штамту, и э, я вот сюда был таким у душы мелкім буржуа які не хоча рэвалюцыі таму што гэты дзень адрубяць гаральфы воду а тут адратам атрымалася так што гэта натоўп мне проста варушыцца і я атрымаўся наперадзе гэтай дэманстрацыі і мяне павялі вось якраз прарываць гэтыя самыя абапускі кардоны і я памятаю як маім ця гэта все прарвалі я падумаў большых на ну, мне просто выкнуць так універсітэта я кажу 25 я адразу згадваю там некаторыя факты свае біяграфіі і это вельмі файна Thank you. вельмі смешнай гісторыі мяне пачаставаў пісьменнік Уладзімир Арлоў пра тое, што 25 сакавіка гэта каму свята, а каму цяжкія працоўныя будні. На пачатку 80-х, а канкрэтней 83 я атрымаў напярэдадні 25 сакавіка бандероля Анатоля Сса. Там лежала паштовка і на гэтай пастоўцы было віншаванне з днём волі. Я ўжо ведаў тады пра існаванне дня волі і мы ўжо адзначалі гэты дзень, але прайшлі яшчэ колькі гадоў і на пачатку 21 стагоддзя мы памятаем вось тое маштабнае адзначэнне дня волі ў Мску, калі тут стаялі, баявыя машыны пехоты, калі десяткі аўчарак былі выведзеныя на вуліцы, калі былі сотні затрыманых было затрымана шмат маіх знаёмых журналістаў а мы у чаканні зняволеных сваіх калегаў замовілі некалькі столікаў у менскай рэстарацыі ракаўскі бровар і вот мы засядзелі за столікамі калі туды вярнуўся олег рудзіловович журналіст рады свабода і мы паставілі сцяжок пачалі казаць тосты і не маглі не заўважыць што двое таких адносна маладых людзей за суседнім столікам не не просто натапырылі свае вушы, а разам з гэтым столікам пачалі ўсё бліжэй і бліжэй да нас пасоўвацца. І калі ў зале з'явіліся музыкі, мы паклікалі іх і спыталі, ці ведаюць яны песню з гэтымі словамі, наша служба опасная і трудна. Яны сказалі, канешне, ведаем, тут у нас часта замаўляюце, і мы замовілі для нашых суседзяў. Як толькі заспявалі музыкі, адзін з гэтых суседзяў ускочыў як капараны і кудысьці ўцёк а другі тэатральна схапіўся за галаву карацей і вось гэтыя людзі якія былі на службе яны таксама былі далучаныя да святкавання 25 сакавіка Лявон баршчэўскі як сапраўдны рэволюцыянер часта праводзіць гэты дзень сыходзячы ад міліцэйскай пагоні Дякуй Богу без перастрэлак до майго сорому, який многі мае нагодкі даведаўся ў пачатку 80-х гадоў ад сержука соколова ад владимира орлова гэта было канешне адкрыццё для нас усіх святкаванні былі ну асноўным сур'ёзныя все ж такі свята звязаная з ахвярамі помню як лавілі як арыштоўвалі як уцякалі ад пагоні у мяне была ахова ў нейкі час і мы не заблытывалі сляды зайздросцілі старым рэвалюцыянерам пачатку два стагоддзя бо у паліцыі тады не было этих мабільнікаў усе этой тэхнікі дварамі даводзілася один раз як у дэтэктыве з подменай машын две машыны паехалі іх затрымала паліцыя мы селі ў трецюю паехалі ў другі бок і спакойна выехалі. Yeah. А вось жонка палітыка Арына вячорка чакае гэтага дня з трывогаю за лёс мужа. у 25 сакавіка заўсёды у нас пачынаецца з таго што мой муж пачынае збіраць з сабой торбачку рэчыў які ён возьме з сабой каб пасядзець э, свае 10-15 сутак вот самае запамінальнае гэта было 25 сакавіка до 2001 году ну чаму таму что надвор'е было добрае таму что настрой быў такі за міліцыі было адпаведна много і я памятаю як мы сабраліся на станцыі метро фрунзенска Ленинградская, на юбилейной площади, и там такие святочные настрои створали не только наряды милиции, але и студентское этнографичное товариство, девчата в веночках с песнями белорусскими, и НРМ. На около было просто выдатно. Я думаю, что этот день так само запомнится моему мужу, потому что его для того, как схопить, долго гонялись за ним на машинами по городе. И он сказал, что это был целый детектив, как его загнали под новинками, догнали, значит, вывели с машины машины, руки закрутили, все как боевику. И поехала забирать своего мужа. И вот чем запоминали? Тем, что начальник советского э, РУВД 25 соковика отпустил тогда моего мужа на вечер. И мы собрались э, у Владимира Кишкурны дома, а это побач находился, говорит, посторонно, где они сидели, и дом Кишкурны. И мы там так добро посидели, проговоривши все разные темы, и Венцук отримал такую добрую эмоцию, как подсидеть свои 15 суток. Мастак Олесь Пушкин не может забыться на Витебск. дзе калісьці адчуў сябе ледзь не другім шагалам. Пра 25 сакавіка я даведаўся будучы студэнтам на зімовых канікулах у 1986 годзе, ліжучы на печы і чытаючы часопіс крыніца. Найперш узгадваецца вядома ж тая сітуацыя, калі я быў студэнтам і гэта ідэя, незалежнасці вельмі ўрэзлася ў маём свядомасць гарачую я вырашыў зрабіць першыя працы дэкларатыўнага мастацтва сацарту напісаў маніфест выставіў тры працы намаляваў плакаты і вырашыў прайсці з імі па вуліцы таму што адміністрацыя наша тэатрана-мастацкая інстытута не дазволена мне гэта выставіць у сценах маёй альмы матар у выніку атрымалася шэсце перформанс 25 сакавіка 1989 года. Далей быў суд і мяне засудзілі на два года ўмоўна з пяцігадовым паражэннем у правух. Надалей усе астатнія гэтыя дні 25 сакавіка я у якой-то форме мастацкай заўсёды святкаваў. У Віцебску адно з святкаванні гэта было 1994 год. Найбольш прыемна ўзгадаць у сваёй галерэі прыватнай лабараторы эксперымента, якая была ўпершыню з часоў Шгала і Малевіча адкрыта ў Віцебску. 25 сакавіка 1994 года я зрабіў выставу скульптуры постмадэрністаў. Я быў абсалютна шчаслівы. Я меў сваю галерею, я меў дзяржаву пад біл чырвона-білым сцягам. Я меў вясну з яе ручаінамі і праталінамі і з яркім сонцам і я з упэўненасцю глядзеў у будучыню. Я пачуваў сябе там якім-то новым маркам шагалам. Філёзаф ігар бабкоў у гэты дзень звычайна вандруе па цэнтральных сталічных кавярнях. пачатку 25 сакавіка гэта асацыяцыя з такімі карнавальнымі вандроўкамі па Мску і пошукамі прытулку і потым знаходжаннем недзе як бы пэўныя кропкі, у якой все збіраецца і вот там-то і пачынаецца тое, што мусіць пачацца святкаванне. Якія месцы выклікаюць такія ностальгічныя ўспаміны. Ну, конечно, площадь Парыской коммуны – это вот такое легендарное место, тем больше, что у меня есть оповедание «Менская опера» вот про это, Великая Французская революция, там вот, вот все эти речи. Вот. Ну и 25 сековика так органично укладывается в эту традицию. для паэта Андрэя Хадановіча гэты дзень асацыюецца не з дубінкамі і камерамі, а з першымі публічнымі поспехамі. Свята, якое для мяне я лічу без перабольшання зладзіў мастак алесь пушкін тры-чатыры гады таму мастак пушкін мяне вызначыў вылучыў і запрасіў да супрацоўніцтва і мы разам з ім у скляпенні чырвонага касцёлу сымона і алены зладзілі перформанс весны і кахання ніякага гною не было ніякага палітычнага супраціву не было быў човен на карме сядзел алесь пушкін і загрыбаў веславаў шуфлюю па по подлозе з страшэнным рыпеннем. У чаўне стаяла спявачка, цудоўная оперная спявачка і паэт. Ролю паэта выконваў я. Мы чаргаваліся. Яна кідала аркушы сваёй партытуры. Я кідаў раздрукоўкі сваіх вершаў, а мастак і перформер Алесь Пушкін зацята загрыбаў іх шуфлёю. А народ, мне здаецца, быў у страшэнным э, траханне рэлігійным экстазе Мне здаецца што гэта адно з найудалейшых а маіх святаў 25 сакавіка Вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама вядомыя ў беларусі людзі згадваюць калі яны ўпершыню даведаліся пра 25 сакавіка і які дзень волі ім запомніўся больш за ўсё а пытанне правёў зміцер бартосіка слухаючы гэтыя ўспаміны між іншым падумалася што цяперашні палітычны рэжым сваімі рэпрэсіўнымі захадамі супраць свята надае гэтым успамінам пэўную вастрыню і адценне гераічнасці ад чаго згадкі пра прыгоды лепей замацоўваюцца ў памяці зусім не таму што лепей помніцца кепская наадварот абсалютна нематываваныя амонаўскія ланцугі з аўчаркамі і бронетэхнікай, сутыкненні з дэманстрантамі і суды за дзень волі, быццам закліканыя максімальна падкрэсліць станоўчасць і светліню тых ідэалаў, якія выводзяць людзей на вуліцы. Такім чынам у дзень 25 сакавіка разводзяцца па розныя бакі, звычайна перамяшаныя між сопку хлусня і праўда, зло і дабро, цемра і святло. Вось чаму тыя, хто апынаюцца на баку дабра, адчуваюць сапраўдную эўфарыю ад ягонага чыстага выпраменьвання. Яны быццам трапляюць у слуп суцэльнага сонечнага святла. І забыць гэтага перажывання ўжо не могуць. Таму з кожным годам іх робіцца ўсё болей і болей. А 25 сакавіка становіцца адпаведна самым светлым і добрым святам, момантам ісціны, калі можна візуальна ўбачыць асобна праўду, а асобна зло. Музыка